Baungi etorriak entzule, gure garko kultur eta lonetara. Gaur, aste bukaera honi begira jarriko gara lehen lehenik donostiako iruro gita laugarren nazioarteko zinemaldia larun bat iluntzean bururatu baitzen. Sari emaite gala izan zen eta sari emaite galaren inguruko, lasetasun zonbaitzu eskeniko dizkizuegu, gaurko kultura taldean. Baina Donostiako zinemaldiaren testu inguruan ere aurkeztu zen non filmaren proiektuaren inguruan ere interesatuko gara. Hortan, baginuen obra bat egiteko eta hori hori berzen alteratu zineman. Simon Fusetaina ute kastaine ditugu filmontako zuzendariak eta non izeneko luze metraiaren inguruko argibida beraz bilduko ditugu gaur. Baungi etorri guztiak. Gabon, jaun Andreok, eta ongi etorri. Donostia zinemaldiaren irurogeita laugarren edizioaren amaierako ekitaldira. Behatze eguneko Donostiako zinemaldiak irurogeita laugarren ez berea, ekarri du. Eta larun bateko sari emate galarekin, batzuen eta besteen eritziekin buru eman du aurtengo edizioa zinemaldiak. Behatzi egunez, berreun filmetik gora erakutsi dituzte, batzuek leian jarriz. Eta leian ziren filmen artean, sail bakoitzeko epaimegoak autua egin, eta sariak larumat gauean beraz banatu zituzten. Sari nagusien artean, errangenezake asiako filmek arreta berezia piztu dutela. Film onenaren urrezko maskorra, Xiaogang Feng zuzendariaren I am not Madame Bovary txinako filmaren zati izan baita. Zuzendariak 当我准备拍这部电影的时候，呃，我有一个愿望， ibilbidean ikasitako atzean utzi eta zerotik abiatuz egin nahi izan duela filma esan zuen. Ongi egin ote zuen zalantzarekin, 但是今天 塞巴斯蒂安电影节给了我一个答案。 galderaren erantzuna sari honekin jaso zuela gaineratu zuen. Emakumezko aktore onenaren zilarrezko maskorra berriz, eh, filme berean jokatzen duen Fan Bingbing aktorearen izan da. Azken honek zinemaldia eskertu 电影节开幕的那天是我的生日，三十五岁。我许了一个愿望，希望可以 eta zinemaldi astapenean bere urtebedetze egunean eginiko desioa bete dela gaineratu zuen. Gizonezko aktore honenaren zilarrezko maskorra Francisco Paesaren papera jokatu duen El Hombre de Mil Caras filmeko Eduard Fernandez entzat izan da azkenean. Berauk, lehen eskertzaitzak Euskaraz egin zituen. Nire beguir, beguirunea agertu nahi diet herri honi, iri honi eta zinemaldi honi. Gidoi onenaren epaimaiaren sariak eh, Dios nos perdone luzemetraiak eraman du eta bukatzeko ere azpimarratu nahiko genuke Euskal Ekoizpenak sarizatzen dituen irizar saria aurten Juan Palacios zinegiaren lehen luzemetraia izan dela. Pedalo filmaren zatain zuzen ere. Epaimaikide izan den Angel Lertxundi idazleak aipatu duenaz. Bi bidaia paralelo fisikoa bata eta artistikoa bestea, uler, ustartzeko moduaren gatik. Abia puntu eta materiala palekin ere, sorkuntza bidera daitekeela erakutsiz. Opera prima baten iniziazio artistikoari, ausardiaz, autoironiaz eta jolas baten freskotasunarekin begiratzeagatik. Epaimaiak, honako film honen ekoizpen etxeari ematea erabaki du. Pedalo, Juan Palacios, zuzendariarena. Eta saria, Juan Palacios zinegilaren zat. Niretako amenegotia kriston horia da. Eta bukatzeko, banatu ziren amaika sarien artean ere, aipatu nahiko genuke. Donostia 2006 Europako kultur hiriburua publikoaren saria ere banatu egin zutela eta publikoaren saria Europar filmaren zat, Ken Lotzen, ai, Daniel Blake filmaren zat izan dela. Richard Gere aktoreak zuen sariaren berri eman. I, Daniel Blake, Ken Loach. Eta Ken Loach zuzendaria bertan ez bazen egon ere, bideoz eskerrak eman zituen. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Eskerrik gracias. Ba, beraz banatu ziren sari zonbaitzu eta oro har esango dugu aurtengo zinemaldiak inoiz baino izar gehiago ekarri dituela eta baita ere Euskal Ekoizpenak ugariak izan direla. Donostian iragan aste bukaeran aurkeztu zen filme baten inguruan interesatuko gara orain, Le Petit Théâtre de Penen ekimenez eta De Gerle eta aldudarrak bideorekin elkarlanean, non izeneko luzemetraia ari baitira atontzen. Abejon eskualdeko kapdonak herrian kokatutako historio bat dugunakoa, non? Historioa hasten da, norbait kanporatuara, Eh, eta lagunen artean biltzen dira gauean, ikus ulertzen da jende horiek uh, eh, elgerekin direla, eta edaten dute hainitz eh, piskat hori eta sartzerakoan eh, tipoli sartzena eh, bere emaztea eta bere aurrekin, eta badute kontrol bat, eta momentu hortan kontrolan egiten du ez. Filma grabatu eta orain azken ikutuak ematen ari dira, eta hartara ba, proiektonen inguruan mintzatzeko, Simun Fus eta zuzendari lanetan ari den, eniaut kastainerekin ere mintzatu gara. lehenik, Simon Fusek kontatu digu, nola zemanduen Le Petit Teatre de Pen eh, taldeak zinemarako urratsa. Gure helburua zen eh, einautekin txartu gularik einautelianik eh, zinean da aspaldiuntan, nahiz eta ez egin luzeak, baina etzen ideia egitea, hanka bat txartzea leku hortan. obra bat egiteko eta hori bra hori ateratu sineman. alteratu zineman. Ez momentu batean bakoitzak bat ere bere etorbidea eta eta bere helburua eta ez dakigu zertarako historia horrek pertsonateratu sinema gero aspaldian bagiren metxori egitea eh, gure antzerkietan eh, beti erabiltzen dituen uh, eh, sinemaren kodigoak naiz eta antzerkiratuak izan eta Hor egin duk <laughs> film bat, beste eromen bat izan da, baina gero aldi oro da holako zerbait, ez dugu pentsatzen zinema da edo sineman txartzen dugu edo behar baina da egiten dugu pintura handi bat, egiten dugu pintura handi bat, eta ara. Baina ez berdintasuna handia bada, zinemarako lan egitea edo antzerkirako? Eh, bai, eh, bai, bai, bai, alde handia. E, eh, ala bainan gero ez guztietan txartuko, me, e, da preparakuntzan, nola montatzen diren gauzak, e, eta nola sartzen den ingurumena bat ipat obran bertan. Eta horre lan egin dugu hiri batean, bat ziren parte hartzailetan izan dira bat pertsona, gutxi gura bera hiri batean iri txiki bada, da kanbo baino txikiago, adibidez, da kaptenak, bos mila biztan dira. Da zepentsatu hiri txiki, txiki batean baldirarik e, pertsona, hiri guzian martxantzen, gurekin, filmatu dugu ospitaletan, kantinan, eskolan, kalean, enpresa batean, e, eroetxe batean, de, <laughs> guzietan ahizan gira, eta irik guzia zen gurekin, bat batean ari zen kondatzen bere historioa, eta gure helburua zen, hain jautekin askiratuz ginen, erraitea, filma horrek ukengo du zentzu bat, eta jende guziak mali badu, eh, nire filma da. Ez da, hain nire filma da, eh, aktorek erraitea nirea da, teknikarek erraitea nirea da, eh, edo edo hortik pasatzen ziren parte hartzaileak ez genituen ez genituen deitzen figuranteak baizik eta parte hartzaileak ez genituen pagatzen beraz horiek inbertitzen zuten azken filan filman eta zer bizkit diru gutxirekin egin dugu, izerri guti, eta eta momentu baten gertatu da olako goza bat, obra bat, e, azken filan lortu dugu egitea, obra bat, hiri baten einean, eta hori zen, uste dut, uh, azken filan giltza, deitzen la sinema, baina deitzen alko zen uh, performance edo zakitzer, hor zen, uh, filma bat, eta da. Simunek emantzizun gidoia eta hortik e, ba, abentura berri bati hasiera emantzen joten errandu zue e, etzen utela nahi eh, hemen ez kokatu filma hori jaten gomen zala dekoratua ez genuen nahi gainean izatea eta bon be Simunek duela aspaldi lan intendu e, Fred Sanzerekin derriar lehubloko zuzendaria eta berak lortu dugu eh, dekoratu guziak, jen, hartu, parte hartu duten jende guziak eta dena. Eta, eta ala, bai, bera eto <laughs> batekin, <laughs> ez ala, eta askieran labur metrai bat izan zen, eta normalki horrekin hasten da, e, zineban. Zineban, bon, be, guk ez dugu egin, eta beti bezala, me hobe guk uste, eta segitu dugu. Seitu dugu eta egin dugu, den bezala, e, diru gutxirekin edo giru, diru gabe, baina bai, lortu dugu lortu dugu bitzat filma bat egitea eta bon, ba, guztiekin, berdin, baina filma bat eta hori da garantzitzuena, ikuste. E, historian murgilduko gara, kanporatu berri den langile baten e, e, historia kontatzen duzue, umore beltza, batzutan absurdura ere erortzen diren eh, eskenak ere ikus daitezke. E, kontai guzu eh, zer kontatu nahi izan duzen edo batez ere zer helarazi nahi izan duzen firma honek? Ba, zer kontatu nahi izan dugun, beti komplikatora gaitea, zeren normal, galdera normala da, gerantzuna da batzutan komplikatua. E, Gana horrekin, beti hartzen gira inkonsienteak asko hitz egiten duela, <laughs> eta ez dugula bat ere menperatzen egan nahi Eh, guk kontatzen dugun historioa eta egiezkera nahi duguna bati bada alde bat eta hainitzetan ondia da. Eta hor, uste baino ondia gonden ustez. Errango ditut, guk zer nahi ginoen erran, eta gero bakoitzak errango du zer ulertu duen, eta interpretatuko du zeren ikusleak ere badu bere partea ondia gaiteko maila eh, ideia zen eh, tribu baten kontatzea. Zer da gorengongo tribu frantses bat? Gutsi gura bera eta e, gero nik ondatzen ditutan historio guztietan, bada laguntasuna eta maitasuna gauza horretan, historio horretan, eta hori eh, beti e, torturatzen dut pixka ikusteko nora ino dioetan lehen gauza hori. Hori da, nik gait, ohartzen naiz, ni haurek ikusterako nire obrak, eta ostia hori ekontatzen ari naiz, uff, amerda. Ah, beti hortan naiz, eh? eskapatzen zait. Eta orduan, historioa hasten da, norbait kanporatua da, Eh, eta lagunen artean biltzen dira gauean, ikus ulertzen da jende horiek uh, eh, elgerrekin direla eta edaten dute hainitz uh, eh, piskatori eta sartzerakoan uh, tipoli sartzena uh, bere emaztea eta bere aurrekin eta badute kontrol bat eta momentu hortan kontrolan egiten du ez Hala, ez dena posible kontrolean, berda ufatu uh, alkotestan, berda emapeperak erran bai jauna, bai handelea eta, eta momentu eta horik sobera da ezin e, e e du gehiago makurtu. Sobera makurtu da, edo badu skolioz bat bizkarrean, eta ezin da gehiago makurtu. Eta egiten du ez, eta hori ez da posible. Eta horren jotzen du nien bat, eta nien hori gainera neska bat da. Hora ulertuko da, uh, segituko dira, tipo hori eta nien hori, ezango dira beti ba, kalapitan dien artean, biziko hori joan dena, Baina hori da gu, baitan bizkarrezoa eta baina ez da egiazko gaiak egiazko gaia, da, nun baitan da laguntasuna, zer ingo dute beren lagunek, zer egin behar da, gauzak errekuperatu, obetu, edo egin zer nahi elgarrekin segitzeko, eta hori egingo dute, zer nahi, zer nahi kerea ondi bat izango da. E, absurdua iduriko duena, baina azken filan denek ezagutzen ditugu lako historioak, eta behar behar eskolerian gehiago, e, e, frantzian baino, uste dut, bat dugulako basati espiritu hori, eta segituko dira jende horiek, eta segituko gira ulertzen, noraino prez diren joitea, elgarrekin egoiteko, edo hien arremana sutik eh, e, eh, iraundezan. Orain proiektuaren erdian zaudete, eh? filmaketa egin ondotik, ba, ondoko lana ere baita, ba, muntaketarena, soinuarena eta bar, eta bar, noizko ikusi izango da filma, ez dakit banaketaren aldetik ere diru gutxirekin egindako proiektu bat denez e, noraino heltzea duzen helburu? gure helburua da, uh, eh, ukeitea Euskarrak, eh, biztan dena, behiran, eh, hortik kanpo, hortik kanpo, hor uh, gutxi gero ere egin ara, uh, egiteko, behiran, muntaketak egin ara, berdugu soinua uh, garbitu eta hobetu, eta, uh, detzen, irudia lantzen lagin ere, soinua lantzen bezala hori behar dugu landu hori da bat, eta hori behar dugu banatzaile bat atxeman. Eta ez da hori erresena ez girelarik ez zirkuitotik ateratzen. Gu eniautetan eh, biak ez gira ateratzen zirkuitotik, nahiz eta egin duen uh, eskola bat handoa eh, baina ez da Pariseko, edo Londreseko, edo New Yorkeko eskola handi horretarik uh, ez gira gu. Ardoan behar dugu atxeman, eh, banatzeri bat interesatu dena edo bat duena eh, bat batean eh, enamoretzen dena proiektuaz. Eta ez erritugu geziak geltokitik eta aireportotik, mez da etorri hori no. <laughs> Kutsiko da bera, hortan gira. Eta noiz aterako den, hori lotu da. Eta banatzeileak erabakitzen du, noiz aterako den, eta hori lotu behar dugu banatzeile bat atxeman. Salbuk goa egiten bat dena. Horrat gira horrein, ba, egia erran orain arte egin dugun guztia bezala, baina uh, eh, beti badugu esperantza. Itxuiten ari zarete? E, eh, itxuiten ez, juten gira zika. Eta itxuiten badugu, itxuiten dugu luza ze, <laughs> izako eta gira, largoi urte arte, gira epe bai harri duzu, e, eh, bai, atzo. Atzo, <laughs> atzo arte itxuengo dugu betz, ez ez, harri gira bataian eta baituko kontaktuak eta adrenetan, harri gira idazten bataian eta hori dira. Bama, ikusiko, noiz eh, iritsiko den filma gure gana, eta ne besterik ez? Eh? Bizka zua But believe Otar arte iritsi gara gaurkoan entzuleen, eraldetik besterik ez, bihar arte izan ongi, aio. Aio. 手はできる musu batekin, musu bakar batekin.